بوك تو سبعة وتسعون سiebenundneunzig أدوات الوصل أربعة Konjunktionen vier Konjunktionen vier لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا Es war schon spät, trotzdem ist er noch geblieben. Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.